u istini upućen, a koga ostaju u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga put na pravi put i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhane i da je Muhammed Ali Salatu Wasalam poslije lao poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti je kazao svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijeku wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na istini, omogućio ponovno da se okupimo na ovom bareć mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim lijepim imenima. Večeras, draga braćo, govorit ćemo o jednom velikom Allahom te bareke ta'ala imenu, imenu kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao u sunetu poslanika sallahu alihi vseleme, a to značenje tog imena jako je, jako je potrebno da se nađe kao osobina kod njegovih stvorenja, posebno kod mu'mina, istinski Allahovi te bareke vatala vjernika. <clears throat> ime koje ćemo večeras da govoriti je ime El El hajiju ili El Ko zna značenje ovog imena? Da li ste čuli za ovo Nije El Hayy. El Stidljivi. Stidljivi ili onaj koji se stidi. Onaj koji se stidi da ruke svoga roba koje je podigao ka Allahu te barek vetala vrati prazne. Onaj koji se ne stidi istine, to je Allah te barek vetala. Kazali smo da ovo ime se spominje u sunetu poslanika sallahu alihi wasallam. U Kur'anu je došao ili došlo značenje ovog imena u obliku, u obliku glagola. Allah Đelešanu kaže u suri Bekare Inna Allahe la istahi an yadribe methala Uistinu Allah Đelešanu se ne stidi da navede primjer u Kur'an. Allah Đelešanu se ne stidi da navede primjer. Koji je to primjer? Allah Đelešanu kaže Ma ba'udatan fama fauqaha Primjer mušice. Ni čak nešto što je manje od toga. Zašto se Allah ne stidi da navede primjer mušice? On stvoritelj svega navodi primjer mušice, nešto što je malo, sićušno. Pa čak i manje od toga u Kur'anu Allah navodi primjer i mušice i pauka i mreži od pauka i slično. Jer on te bareke je stvorite stvoritelj svega. Nije, znači, on te bareke je koji je stvoritelj, nije se sustezao stvaranja toga, pa tako se ne susteže ni da navede primjer te mušice ili nešto što je manje od toga. Nije ga stid, niti se stidi Allah subhanahu wa ta'ala da kaže istinu, da kaže istinu, da niti da navede istinu u Kur'anu. Wallahu la yastahi min al U Kur'anu stoji sure Lahzab, Allah Đelšan se ne stidi istine, ne stidi istine. A njegov poslanik sallallahu alijih veselem bi opisan i posjedao ovu osobinu, odnosno vrhunac ove osobine koja se može naći kod stvorenja. Pa povod govora Allah te bareke ili ovog kuranskog ajeta da Allah se ne stidi istine je znači svadba poslanika sallallahu alejhi ve gdje su ashabi okupili došli tu jel na proslave koje danas vi što imamo običaj otići na svadbena ta vjenčanja, pa su se zadržali više nego što je bilo potrebno. Zanijeli se. A poslanika sa selem je bilo stid da im kaže dobro je, završeno, razlaz, idite. Pa je Allah Đelešan objavio ovaj kuranski ajet. Kaže, poslanik se stidi, vjerovjesnik se stidi, ali se ne stidi istini. Tako da ćemo mi govoriti večeras sa koboda, da ovoj vrsti stida koja je potrebna se nađe kod vjernika. Danas subhana živimo u tako vremenoj situaciji da oni koji su najpotrebniji da imaju ovu vrstu i ovu osobinu koja je plemenita osobina, jedna velika osobina koja krasi vjernika, da ti vjernici ne posjeduju ovu osobinu. Da je prisutna bestidnost kod njih, razvrat u govoru, u dijelima, a vidjet ćemo da je poslanik Ali Islatu ovu osobinu i oni koji su ga slijedili i oni koji su ga slijedili. U arapskom el haja je stid, a suprotno tome je vakaha, bestidnost, koja nije pohvalna niti poželjna osobina, da se nađe posebno kod vjernika. Dok ovu osobinu, znači vidjet ćemo da imaju i vjernici i nevjernici, i dobri i loši, stid. Zato Ibn Kajim, rahmetullah ali, kada govori o ovoj osobini, odnosno o Allahom Tebareke bareke imenu El Hayiju, stidljivi, kaže on je El Hayij, stidljivi, ne otkriva svoga roba u trenucima griješenja. Ne, ne razotkriva ga uopšte, nego on subhanahu wa ta'ala ga prikriva i sakriva jer je on taj koji je setir koji prikriva i sakriva mane robova i koji je gafur koji neizmjerno prašta svojim robovima. Znači pogledajte su, zato je osobina vjernika da ne otkriva mahane ili mane svoga brata muslimana posebno. Allah Đelešanu sakriva i pokriva mahane svojih stvorenja i loših i dobrih i boljih i slabih i vjernika i licemjera pa zašto onda mi da razotkrivamo mahane svoje braće muslimana znači to nije od edeba nije od prakse nije od sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam O uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala ime kazao se spominje su poslanika sallallahu alihi wasallam Jedne prilike je poslanik, ali salatu wasalam, hadis bilježi Ebu Davud, i šeh Albani, rahmetullah ali, kaže da je vjerodostojan. Jedne prilike je vidio čovjeka kako se kupa, a nije se sakrio. Pa je poslanik sa sada požurio da se popenji na mimber da se obrati. I to je bila praksa poslanika sa selena. Znači, kada vidi nešto što nije u redu, što se suprostavlja hediju, njegovim naredbama, njegovim smjernicama, požurio je znači da posavjetuje umet, da ih poduči i da im ukaže na pravi put i na ispravnost tog postupka. Ali nije imao običaja poslanik njih, alijih sam samim bere da proziva ljude imenom i prijezimenom. Nego bi govorio o opštim značijem. Tako da vi i mi koji pričamo i pozivamo druge u din, treba da iz svega ovoga uzimamo lekcije. Kaže poslanik Salasaleme, nakon što je pohvalio i zahvalio Allahu te bareke onako kako mu doliku je. Kaže, inna Allahe azza wa jale satir. Zaista je Allah Đelešanuhu onaj koji je stidljiv i onaj koji prekriva i sakriva. Govorit ću vam imena ko bude njegovo značenje. Ovo je jedno od lijepih imena yuhibbul i on je wa taj koji voli stid. Znači Allah Đelešanu voli stid. On je stidljivi i voli i voli stid. Pa kaže statir, Kada neko od vas se bude htio kupati, neka se zakloni, neka se sakrije. Allah Đelešanu voli znači i stid i zaklanjanje. Pa kada neko od vas bude htio da se okupa, neka se, pogledajte kako je poslanik sa sada podučio umet. Nakon što je osobu da to ne radi. Nije kazna ima među vama ta i ta osoba to i to radi. Da požuri, znači da iznese, da razotkrije njegovu manu i manjkavost ili tu negativnu osobinu koju je osoba imala znači u tom trenutku pri sebi. Nego podučava na jedan najljepši način. Prvo ukazuje da je Allah Đelešan taj koji je stidljiv. On subhanahu wa ta'ala stidljivi. Voli da se prekrije i zakoni insan, ne voli da razotkriva ljude i mahane, pa onda nakon toga ukazuje da on voli svaku osobu koja je stidljiva, da voli tu osobinu. A nakon toga kaže, kada neko bude htio da se okupa, neka se sakrije, neka se sakrije. U ovom hadisu vidimo da Allah, odnosno poslanik Allahu alihi potvrđuje Allahu Tebare tala ovo veliko veličanstveno ime u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve ne kaže, bilježi ga Ebu Davud, Ahmed ibn Mađe, šejh Albani također kaže da je vjerodostojan. I na rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Uistinu je vaš gospodar stidljivi i plemeniti. Zatim kaže, jestahi min abdihi za rafa jadehi ilehi an sifra. I on subhanahu wa se stidi svoga roba kada podigne svoje ruke prema njemu da ih vrati prazne, da ih vrati prazne. Što znači da Allah prima dovu roba kada podigne i kada zatraži nešto od njega subhanahu subhanahu wa ta'ala. Vidimo da u ova dva hadisa poslanik alaih sallatu wasalam opisuje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala imenom koji Hajijun. El hajiju ovu osobinu ili ovaj opis ili ovo ime mi potvrđujemo Allahu bareke letala onako kako je došlo u šarijaskim tekstovima. Vidimo znači da je opisan <clears throat> ovom veličanstvenom osobinom i u Kur'anu u obliku glagola, a i znači u imenici u hadisma poslanika sallallahu alijih veseleme. Prihvatamo je onako kako je došla. Ne raspravljamo o toj osobini, ne poistovjećujemo tu osobinu sa osobinama stvorenja. Ne kažemo da je stid, kada se odnosi na Allah te bare kvetala, osobina poput stida kod stvorenja. Ne. To je zabranjeno. Ne ulazimo u kakoću. ne raspravljamo kakva je to osobina, šta to znači kada se odnosi na Allah te Prihvatamo onako kako je došlo, kako se uzvišeno pisao u Kur'anu i Sudnetu mi to prihvatamo i radimo i radimo po tome. Imamo treći hadis poslanika sallahu alihi već večeras brata nema kojeg smo htjeli pitati za ovaj hadis. Kada su, znači jedne prilike poslanika poslanik sjedio <clears throat> u mešidu sa ashabima poslanika sallahu alihi ja ja sam malo prehlađen pa morat ću ovako pomalo, evo. Jedne prilike poslanik sallatu sjedio u mešidu u Medini sa grupama ashaba pa su ušla trojica ljudi u džamiju. Jedan od njih se primakao skupu pa je sjeo. Drugi se malo udaljio od skupa pa sjeo, a treći samo pogled okrenuo se otišao. Pa kaže poslanik sallahu alihi vseleme, da li želite da vas obavije s tim o ovoj trojici? Kaže, prvi se je primakao Allahu, pa ga je Allah Đelešanuhu primakao i približio sebi. Drugi se je postidio. Allahu Pa je Allah se postidio njega. Znači stida, stid ga je spriječio se približi skupu da sjedne. A treći je, kaže, glavu okrenuo, pa je Allah okrenuo glavu njega. odnosno u značenju, pa se Allah Đelešanu krenuo od njega. To je ispravno znači u prijevodu. Kako se ono krenuo skupa i Allah Đelešanu se krenuo od njega. Ovdje vidimo, ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim, da je od edeba kada čovjek dođe na neku halku, na neki skup gdje se izučava i govori o Allahu te bareke vetala i vjeri da što bliže priđe, da što bliže priđe, jer je taj pohvaljen u ovom hadisu i vidimo veliku vrijednost onoga koji priđe skupu i sjedne u skup. Da Allah Đelešanu ga približi i primakne sebi. To je nešto veliko. Nije nam cilj, znači, govoriti o vrijednosti skupova, halki, nego znači govorimo o fajdama i koristi koje se navode u hadisu. Zatim da osoba kada dođe i vidi neko prazno mjesto, tu treba sjesti. Ne treba sad neko da se diže, da remeti skupi red, da mu ustupi mjesto kada ti svoj zaslužio sam. Sjedi tamo gdje vidiš. Zašto? Zbog toga što osoba što bude bliža, bliža onome koji se obraća i koji govori, više će moći čuti, upamtiti bolje nego ostali. Jer onaj koji je, znači, glavu okrenuo, koji je otišao, ostao je neznalica. Nije se podučio propisima vjere. A onaj koji se je primakao, nešto je čuo. A šta će čuti drugo od poslanika, sallahu alihi vseleme, osim samo hajr, veliku korist koja će mu koristiti među nauku i na ahiretu. Znači iz ovoga vidimo da je jako bitno da osoba koja dođe se primakne približi, da sjedne što bliže, ali isto tako da ovaj stid koji je njega spriječio, to je bila pozitivna osobina. Ali ćemo mi vidjeti iz predavanja da u traganju i sticanju, znači znanja šarijaskog, ne treba da se nađe ta osobina. Ne smije čovjek ili ne bi trebao biti stidan da pita i da traži, da traga za šarijetskim eh, znanjem. Prva, prvi plod imana i vjerovanja u ovo veličanstveno Allahu Tebare Kvetara ime El Hayiju stidljivi, da vjerujemo čvrsto da je uzvišeni Allah Tebare Kvetara stidljivi, da je opisan ovom veličanstvenom osobinom kako njemu Subhanahu otara dolikuje. I ovo je jako bitno kod ehli suneta, kada potvrđujemo osobine Allah subhanahu wa ta'ala kojima se ono subhanahu wa ta'ala pisao u Kur'anu i sunnetu, kažemo to je osobina kojom se on subhanahu wa ta'ala pisao, onako kako njemu dolikuje. Ibn Kajim kaže, ovo ne možeš ti da, e, da, shvatiš i da razumiješ ovu osobinu. Zašto ne možeš shvatiti? Ne možeš pojmiti. Da sad pomisliš kakva je to osobina. Poput ostale lavite bare koja je ta osobina. Osobina ruke. Kakva je osobina ruke? Da bi znao kakva je osobina ruke, moraš je vidjeti. Kako kaže Ibn Semin i ostali učenjaci. Moraš vidjeti to, svojstvo, tu osobinu. Ili da ti je prenese neka osoba u kojoj ne sumnjaš u njegove informacije. Znači da vidiš i da čuješ od povjerljive osobe, pa tek nakon toga da možeš da pričaš kakva je ta stvar. Ovdje nemamo nikoga ko je vidio Allah te niti može neko prenijeti osim ono značenje koje je došlo u Kur'anu i Sunnetu. I mi to, mi to prihvatamo, ne ulazeći u kakvoću, ne znamo, jer nemamo znanje o tome. Niko to znači nije vidio, da bi tvrdio ovako i ali čvrsto vjerujemo da postoji velika razlika i ogromna razlika između osobina stvorenja i osobina uzvišenog stvoritelja. Zbog čega? Zbog toga kada pogodamo u stanje stvorenja i njihove osobine vidimo da se razlikuju. Je tako? Danas kada vidimo na primjer snagu jednog brava i snagu jednog slona. Kolika je razlika za njih? Ogromna. Kada vidimo nogu jednog brava i nogu jednog slona ili ruku, vidimo da je znači ogromna razlika. Zamislite kada postoje tako velike razlike, među stvorenjima te kakve je razlika između stvoritelja stvorenja i stvorenja su. Čovjek na ovakav način razmišlja i zato je nemoguće da se pojmi Allah te barek se pojmi njegove osobine. Ali čvrsto vjerujem ono od čemu nas je on subhanahu wa ta'ala obavijestio u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi sallam. Zatim, sljedeća stvar, plod vjerovanja, koji proizilazi iz spoznaje da se uzviše Allah Tebare Kvetala opisao imenom El Hayiju je taj da je on stidljiviji i voli stidljive svoje robove. Allah Žešan voli stidljive. Vole one koji posjeduju osobinu stida. Ne samo da je posjeduje, nego ona je prisutna, izražajna, primijetna, vidi se. Tako da nije negativno kada kažu nije kada mi danas pričam osoba je stidna ili osoba je bestidna, šta je pozitivno ovdje? Ova prva, druga je negativna. Kako Allah kaže, on je, znači učenjaci kažu, on je kerim, plemenit, voli plemeniti. On je muhsin, dobročinitelj, voli dobročinitelje. To je sve što proizilazi iz ti bare koje je tala imena i njegovih savršenih osobina. Jer on voli da se stvorenja okite tim osobinama. On voli da te pozitivne osobine koje krase uzvišenog Allaha Tebara se nađu kod stvorenja, da i stvorenja posjeduju. Ali smo kazali, između njih postoji ogromna razlika. Ne mogu se poistovjetiti. Ne mogu se poistovjetiti. Allah subhanahu wa ta'ala je rahim, milosti, voli milostive. Afu, onaj koji prašta, voli onaj koji praštaju. Znači sve tako. Allah Đelešanu je halim, blagi, voli blage osobe. I također, znači, Allah Đelešanu je stidljivi, voli stidljive, stidljivo. I sve tako, znači, sva značenja Allah i imena koja se mogu prenijeti, prenijeti na osobine, na osobine stvorenja. Sljedeći plod jeste spoznaja da li je stid urođena urođena osobina ili je stečena osobina? Da li se stvorenje rađa sa stidom? Ili to stiče kroz odgoj? U hadisu u kojem poslanik sa Allahu alijih pohvaljuje Šadža Abdul Kajsa kaže Inna fike la hasletein Allah uistinu ti posjeduješ dvije velike osobine koje uzvišeni Allah Đelešanuhu voli. Pa je prva el hilm, blagost, a druga el haja, stid. Allah Đelešanuhu voli te dvije osobine koje je primijetio kod ovoga, kod ovoga insana, kod ovoga shaba. Blagost i stid. Allah Đelešanuhu to voli. Učenjaci kažu da je stid urođena osobina koju Allah Đelešan darije svim stvorenjima, svima. S tim da se to razlikuje od insana do insana. Nekom je znači dato više, nekom manje. Pa ćemo naći tu osobinu i kod vjernika i kod nevjernika, jel? Pa subhala, pogledajte nevjernike. Posjeduju osobinu stida. I taj stid isprečava da čini razvrat, da su besti li tako? S druge strane imate ono koji da je vjernik, mu'min, niko bolje od mene U stvari kad ga vidiš na ulici što radi, na javnim mjestima, ne samo kad se osam, na javnim mjestima, vidite da je bestida Kada priča, kada izgovara, to su riječi sa kojima, od kojih se ti stidiš <laughs> da i čuješ kako i on izgovara. A on sam sebe se ne stidi, a vidjet ćemo podjelu stida kako su to po tako da vidimo da ima nevjernika koji posjeduju jako zavida nivo stida, daleko znači veći nego određeni, određeni pojedinci od umeta poslanika sallallahu alihi Zato što je to Allah dao jedima i drugima. Dok s druge strane kažu ona je također, odnosno ova osobina je istečena osobina poput novorođenčeta kako poprima sve te osobine i navike od roditelja, oni koji su pored tu koji ga odgajaju i slično. Pa tako iz dana u dan čovjek ako vidi da mu to manjka, da nije znači na onom nivou na kojem bi trebao biti, on može se popravi i može da ovu osobinu ostvari ko sebe u onom domenu, znači sa kojom je Allah te barek vetala zadovoljan. Tako da vidimo da čovjek kroz trud može, znači da ovo ostvari. Zatim postupak Adema i Have u džennetu ukazuje da je to prirodna osobina. Nešto što je urođeno, je tako? Kako? Ko će pojasniti? Recah. Da nikada su im se kazali na mjesta kad su tražili Jest. Jest. Allah Đelešanu kaže فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا A kada su prišli tom drvetu koje je bilo zabranjeno i plod okusili, otkrila su im se stidna njihova mjesta. Automatski. Pa kaže Allah Đelešanuhu وَتَفِقَا يَحْسِفَانِ عَلِيهِمَا مِنْ وَرَقِ لِجَنَّ Pa su oni požurili Znači, čim su to primijetili, požurili su da uzimaju li, li, liske, velike liske, znači dženevske, da se prekrivaju. Znači, osjetili su da je to nešto što ne bi trebalo da se desi. Stid je njih natjerao da to učine. Pa kažu da je to također dokaza da je stid urođena, odnosno prirodna, prirodna osobina, osobina. A znam se danas znači koliko i koliko se narod danas ponaša, a kažu da su muslimani bestidni, izgubili su svaki, svaki stida u svom ponašanju, u svom govoru, u svom oblačenju koliko znači nedostaje. Zato ova predavanja govorite o Allahu te bareke vetala, njegovim veličanstvenim menima, obuhvata prije svega akidu, ispravno vjerovanje, ali isto tako obuhvata i terbijetu islamije. Onaj pravi islamski odgoj. Kako je to podučavao poslanik sallahu alijih veseleme i odgajao, odgajao prvu generaciju muslimana. <clears throat> Stid je pohvalna osobina. Nešto je pohvalno. Ne možemo smatrati da je to nešto što ne pripada vjeri, nije od vjeri, Nešto što je čudno. Pa kada vidimo da postoji brat u muškom, znači krugu, koji ima tu osobinu, ljudi se i brate čude se, kakav je. Nisu zadovoljni s njim. Ili sestre, znači kada primijete neku sestru da se stidi previše, ne, ne, treba toliko, znači. Zašto, znači, otežavaš? Opusti se malo i slično. Ova stvar je pravo pozitivna i pohvalna da se nađe u svim stvarima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "El haya'u la yati illa bi khair." Stid ne dolazi osim sa dobrom. Stid je dobar Znači, stid ne dolazi osim sa dobrom. U svakoj stvari gdje se nađe, to je nešto što je veliki hajr. A u drugom hadisu poslanica Allahu alejhi ve selleme kaže: "Inna li kulli dinin khuluqa." Zaista svaka vjera ima svoju etiku, svoj moral. Pa pogledajte što kaže da din islama. Wa islami al A moral islama je stid. I svi hadisi koje mi već citiramo su hadisi koji su vjerodostojni, koji su preneseni poslanika sallallahu Allahu ve selleme. Od Ebu Mas'uda se prenosi da je poslanik sallahu alijih veseleme kazao ako se ne stidiš, radi šta god hoćeš. Znači, stid je taj koji te sprečava da radiš nemoralne i bestidne stvari. On je štit za tebe u svakoj situaciji u kojoj se nađeš. Ako ga imaš, ako ga posjeduješ, ako ga ne posjeduješ, onda će doći do velikih problema. Znači nešto što je pohvalno da se nađe i on te sprečava da si razvratan, da si bestidan, pozitivan je u svakom trenutku da bude, da bude kod tebe. Tako da oni koji ne posjeduju stid radi što god žele. Zato učinjaci kažu iz ovoga se može zaključiti da ako čovjek se ne stidi, ne gleda šta će učiniti. Radi sve, i što je dobro i što je loše. Dok osoba koja ima stid, prvo, kaže, stane i promisli, razmisli da li je zadovoljna da to uradi pred vjernicima. Zašto pred vjernicima? Zato što među onim drugim ima svakakvi. Pa danas što se, odnosno što se smatra Kur'anom i sunetom da je stid, kod njih se ne smatra. Kod njih je to dozvoljeno. Možeš raditi, nije bitno. Međutim, ako hoćeš da vidiš da li zaista taj postupak je ok, da li je u redu, Zamisli da to činiš i radiš pred vjernicima. Da li će to vjernici osuditi ili neće? Pa ako vidiš da će to vjernici osuditi, znači to nemoj činiti. Tu te sprečava tvoj stid da radiš ono sa čim gospodar barek i nije, nije zadovoljan. Kaže poslanik Allahu alijih veseleme. A ovaj hadis bliži Ibn Mađe. Neće se naći bestidnost ni u jednoj stvari a da je neću nakazati. A neće se naći stid ni u jednoj stvari, a da je neću uljepšati. To je jako bitno, znači, da mi znamo. I pogledajte, za osoba koja zaista ima taj stid, pozitivni stid, koji traži gospodar i poslanik Allahu alihi vseleme, vidjet ćete da će on, gdje god da se nađe, ljepšati svojim pristom taj skup, svojim ponašanjem, svojim obhođenjem, svojim govorom, obraćanjem. Od takve osobe nećete zaboliti glava, nego ćeš uživati u njegovom prisustvu, u njegovom društvu. <laughs> Zatim stid je dio imana. Stid je dio imana i to je jako bitno i velika stvar. Čim poslanik sallahu alihi wasallam ukazuje da je stid dio vjeri. Zamislite, znači jedan jednom stoji stoji, kaže poslanik sallahu alijih wasallam, zaista iman ima 70 i nešto ogranaka. Vrhunac toga, najveći ogranak Islama je šta? Šahadat, la ilaha illallah. A najmanji vid da se skloni grana s puta. Pa kaže, nakon toga, a i stid je dio imana. I ovaj hadis bilježi muslim. Znači njega stavio da je zadnja deređa, nego, a i je dio, naglasio ti 70, naglasio je koji? Najveći i najmanji, a i posebno istakao. Da je dio, dio vjerovanja. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam u hadis koji prenosi je Hurere radijallahu anhu. El haja'u min al iman. Zaista je stid dio vjerovanja. El imanu fil džanne. A iman će biti u dženetu, odnosno oni koji budu vjernici će biti u dženetu. Zatim nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme a bestidnost je dio grubosti. A grubost je u džehennemu. Odnosno, oni koji budu osorni, grubi, oni će biti, oni će biti, znači, ko bude, kod koga prebude prevladala ta osobina, takve osobe će biti u džehennemu. Dok one osobe koje posjeduju stid, to je od imana i takvi će biti, takvi će biti u džennetu. Zatim poslanica sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu kada je naišao pred Ensarija primijetio da jedan Ensarija kori brata. Pa mu je, znači kori ga zbog stida. Pa mu kaže ostavi ga, uistinu je stid dio vjerovanja, uistinu je stid dio imana. Ibn Hajar kaže ovdje da ga je korio ovaj Ensarija zbog prevelikog stida koji ga je isprečavao da ostvari nešto od svog haka, od svog prava. Pa i pored toga poslanik sallallahu alihi me kazao da'ahu fa inal haja minal iman ostavi ga, uistinu je Uistinu je stid dio vjerovanja Uistinu je stid dio vjerovanja tako da mi kada primijetimo a pa teško, <laughs> znači možemo danas naći one koji posjede ovakvu vrstu stida. Da ga podržimo u tome da osoba i dalje ustraje, a posebno kada se nađe ovaj stid kod djece, kod djece, danas je, kada pogledamo naše stanje u kojem prostor, u kojem živimo, ljudi e, smatraju da ono dijete koje ima stid, da će mu to uskratiti mnoge, jel, mnoge stvari u životu pa ga pokušavaju sloboditi tog stida. A u stvari to je nešto pozitivno Pogledajte, ono što je urođeno, što je Allah dao toj osobi. Ali će roditelj da izvijeni tu osobu. Zato što je poslanik sa Seleme, svako dijete se rađa u čistoj vjeri. U čistoj vjeri. Pa i čine njega šta? Ili kršćanina, ili židova, ili međusijom. Znači, svaki se, tako i sa ovom osobinom. Roditelj je taj koji utiče na osobinu djeteta da li će dalje ostati ta pozitivna osobina ili će je ili će uskratiti, znači, od iste. Zatim poslanik sallahu alihi wasallam sljedeći, plod vjerovanja, spoznaje imena, da je poslanik sallahu ve wasallam postigao vrhunac u ovoj osobini. Zašto? Zato što kaže Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu opisujući poslanika sallahu alihi wasallam kaže bio je stidljiviji od djevice u svojoj sobi prve bračne noći. Svi oni koji su oženjeni znaju kad su čestite djevojke poženili koliko su te čestite djevojke bile stidne. A posebno znači u prvoj bračnoj noći. Opisuje Ebu Sa'id el-Hudri, poslanika alaih sallatu wasalam, da je bio znači više stidljiviji od takve, takve osobe u svojoj sobi. A kaže, kada bi primijetio nešto što nije u redu, kada mi bi to primjećivali na izrazu njegovog lica. I znate, osoba kada primijeti nešto, a stidi se već lica se rumeni. Oni su primjećivali na licu poslanika sallahu alihi vseleme kada nešto nije, kada nešto nije u redu. Imamo primjer Musa alihi salam. Naveli smo na početku primjer poslanika sallahu alihi vseleme kada je oženio Zeynep, pa ashabi su zadržali preko znači onog vremena što je bilo potrebno da se zadrže. A poslanika je bilo stih da im kaže izađi, to želim da ostanem jel, u kući sam. Poslanik sam sada jedne prilike kad je govorio Musa'u, ovaj hadis bilježi je vjerodostojno, zato što vidimo nešto, nešto se desilo što je čudno i teško čovjeku da povjeri, ali kad se radi o hadisima, ili kuranskim majetima mora čovjek vjerovati u to. Kaže poslanik sa sallam jedne prilike kada se obraćao ashabima, uistinu je Musa alaih salatu wasalam bio izrazito stidljiv čovjek. Pako ga opisuje, izrazito stidljiv čovjek. Nije dozvoljavao da neko primijeti dio njegovog tijela. Danas, hvala, kad pogledate omladinu, braću, sva, koliko je god moguće, ono, sve što je dozvoljeno, daj otkrivo. Samo ono što je malo ostalo da se pika kao stidno mjesto, to pokri i, to nekada znači izgubi, izgubi kod toga. Kada bio je bio izrazito stidljiv čovjek, nije dozvoljavao da mu se vidi i primijeti dio tijela. Sve znači pokrivao. Tako da su glavešine židova u to vrijeme počeli da šire priču kako Musa a.s. posjedi određenu mahanu, manu na svom tijelu. Pa su ga s te strane vrijeđali, prozivali. Naravno, Musa ovo nije bilo drago to čuti. Međutim, šta je Allah Đelešanu htio? Allah je htio da ukaže da ukaže na veličanstvenost tijela kojeg je podario Musa ali salatu wasalam a da oni koji su iznosili potvore i laži, da ih začepi usta, da još nikad nakon toga ne progovore, niti da pokušaju vrijeđati Musa a.s. Šta se desilo? Jedne prilike Musa a.s. je došao na obalu rijeke. Nigdje, nigdje nikoga nema. Skinuo odjeću i okupao se. Kada je, znači spustio odjeću na kamen. Kada je izašao iz rijeke, kamen je počeo da leti suhano. U hadisu Buharije stoji da je počeo da leti i da se kreće ispred Musa. A Musa ali sam uzeo štap, stalno bio sa štapom. I počeo da trči za kamenom, dozivajući ga o kamenu, vrati moju odjeću. O kamenu, stane, vrati moju odjeću. A kamen i dalje, kaže, bježao ispred, ispred Musa. I onda je ganjao, ganjao, sve dok nisu došli ispred skupa gdje su bile glavešine, Neobičan običan svijet, nego glavešine. Pa kada su došli, vidjeli su savršenstvo tijela koje Allah Đelešan podario Musa alaih Kažu da nije bilo ljepšeg tijela, ljepšeg ili skladnijeg tijela od Musaovog tijela kad su udjeli. I tada se sve razotkrilo. Znači da ono što smo prigovarali da ima manu, da ga je to sprječavalo, a ne stid. Ovdje znači ovaj hadis ukazuje na, na veličinu stida kojeg je posjedao Musa Islatu sallatu Znam se da neko danas prigovori imaš manu, zašto si to pokrio, otkri se odmah. Kao nema ništa. Musa to nije htio tako. Nego Allah Đelšanu je htio da dokaže njima da Musa nema nikakve mane i da nije to u pitanju. Ali što je Musa uradio kada je znači pristigao, kada su on to sve vidjeli, obukao je, znači odjeću, uzeo štap i nekoliko puta udario kamen. U hadisu stoji da su ostale znači ucrtane da e, tragovi, koliko je znači žestok udar iz ljutnje, koliko mu je to bilo teško. Ali Allah Đelšan je ovim postupkom, ovim tio hajr i za Musa, a isto tako znači da, da oni više nikada ne pričaju protiv Musa, ali i osana. Sljedeći put, draga braćo, jeste da čovjek treba najviše da se stidi koga? Allaha te bareke ve ta'ala. I zato učenjaci kažu postoje tri vrste stida. Prva, da se stidiš ljudi. I nažalost danas je to najveći vid stida koji ljudi posjeduju. Ako rade, rade radi ljudi, ako se skrivaju, skrivaju se radi ljudi, znači sve radi ljudi. Ovdje kažem ima pozitivne stvari, ima i negativne, pa ćemo ukazati. Druga vrsta stida je da se stidiš sam sebe, samoga sebe. I treća vrsta stida da se stidiš Allaha te bareke, Allaha te bareke vetara. Ova e, prva vrsta stida, stid, da se stidiš ljudi u šarijevskom značenju, ima značenje da ne vrijeđaš drugu braću muslimane i muslimanke. Prije svega, da ih ne vrijeđaš. Da ne pričaš protiv njih. Jer ono što te sprječava da to činiš je stid, jel? To je ono što je, što je potrebno danas kod nas. Pa zato kada vidite ljude koji olako pričaju protiv drugih muslimana, a posebno protiv ulemi, protiv velikana umeta, znajte da su ti izgubili ovu vrstu stida koja je potrebna da se nađe kod vjernika. Jer ga stid ne sprječava Čak znači stid, to je nešto što, što je potrebno ne iman, samo vjerovanje. Allah Đelšan ti zabranjuje, pa ti to imanom svoj ne smiješ da radiš, ne smiješ sebi da zlo da pričaš pred drugim. Da ih gibetiš, prenosiš tuđe riječi, da ih potvaraš, da osuđuješ, da iznosiš hukm, propis pojedinačni o njima, da govoriš vakvi su, nakvi su. To je znači iman koji te treba tjerati da to ne činiš, ali isto tako i stid od imana koji te sprečava da to, da to radiš. Pa je to pokazati da čovjek ima slabu svijest o Allahu te bareke ve slabu svijest o nagradi i kazni koju je Allah Žešanu naredio, slabu svijest o imanu i vjerovanju šarijanske tekstove koji ukazuju na opasnost, na opasnost i kaznu koju, je Allah prijeti svakom onome ko to bude činio. Tako da imamo da je to zaista slaba svijest u svakom pogledu vjerovanja kod te osobe koja to sebi znači dopusti. A s druge strane, ta ista osoba što još gore pokušava dokazati šarijatskim tekstovima da to sve što radi ispravno. Da je to islam, da ga islam tome uči. U stvari, znači, u, u oba dvije stvari je pogriješio. Abdullah ibn od njega se prenosi od Zaid ibn Sabita, da su kazali Ko se ne stidi ljudi, taka se ne stidi ni Allaha. Ko se ne stidi ljudi, takav se ne stidi ni Allah. Ovo znači izreku zapisao Abu Davud u svom dijelu Zuhd. Ko se ne stidi ljudi, takav se ne stidi ni Allah. Znači, to je, jako, jako bitno. A što znači ovdje ko se ne stidi ljudi? Kazali smo prvo znači. Imao ja primjer od Huzeife radi Jedne prilike Huzefe, znači otišao u džamiju da klanja džumu namaz i kada je došao ljudi su izlazili iz džamije. Završena džum Huzefe, ashab. Velika numeta. Pa kaže, požurio je da se okrini, da nađe drugi put da pobjegne, da ga ljudi ne vide. Tada je kazao imam poznatu rečenicu. La hajre fimen la jestahji minen nas. Nema nikakvog dobra u onoj osobi koja se ne stidi ljudi. Danas, ono što mi možemo primijeti, šta bi mi uradili, mi bi došao, što bi, ali, završili ste mašala. On nije htio, znači, da otvori vrata šeitanom drugi pričaju o njemu. Zašto Zefe zakasio, zašto nije došao? Allah zna zbog čega on nije, znači, on ima uzor. Tvoje nije da ispituješ, ali ljudi to, kako je on mogao zakasniti što bi, gdje je bio do sada? Toliko vremena na džuma kad imamo i hudbu, imamo i džum, On zakasnio, ljudi već izlazi. Znači, s te strane čovjek, eh, koliko god je mogućnost da izbjegne, da izbjegne ta vrata koja otvara, da bi ljudi iznosili neke optužbe ili da bi pričali, razgovarali, treba znači da, eh, da zatvori i da ne dozvoli šeitanu, da ne otvara vrata šeitanu, da se upliče između njega i Allahu i Tebare robova. Tako da je ovo pozitivno, ovo nije negativno. I u Zeebi rećemo kazati više se stidio ljudi nego Allaha Tebare Kvetala. Ovaj stid koji je imao prema Allahu ga je natjerao da učini ovakav postupak. I ovo ispravno svatanje, ispravno razumijevanje. A druga je stvar sada kod onih osoba koje su biti takve da rade sredi ljudi, ako su ljudi zadovoljni to je njemu super, ne gleda znači zadovoljstvo Allaha te bareke vetala i stid ga sprečava u svemu stid od ljudi, a ne stid od Allaha te Zato mi kažemo stid od ljudi, stid samoga sebe i stid od Allaha te bareke, te bareke vetala. Stid samoga sebe ima značenje da se stidiš svojim manjkavosti u izvršavanju i badjeta. Zamislite sada dođe čovjek koji je izrazito bogat, ima neka Sergija i miskin koji jedva sklapa kraj sa krajem, udjeljuje Marku dvije marke, čak i deset. A ovaj veliki bogata dođe dvije marke daje. On treba se stiditi samog sebe. Toliko mala dao je mjetka, on dvije marke daje. Spušta se na onaj nivo gdje ljudi nemaju ni za hljeba, a izdvaja tu marku i dvije. Razumijete? To ne smije biti zadovoljan. Treba se postiditi samoga sebe. Ili znači bilo koji drugi vidi badet. Znači da ga nisi izvršio onako kako Allah to zahtije. Pa se stidiš toga. Mogu si bolje. Odnosno da se trudiš da sve vrste ibadeta koje činiš, da učiniš što bolje. Ako se danas učini ovako kako se učinio, pa primijetiš da ima neki manjkavost da su na kobo da bude bolji, savršenije, potpunije. I to je taj stid, stid samoga, samoga sebe. Treća vrsta stida jeste stid od Allaha te bareke, te bareke ve koji obuhvata da te taj stid tjera, taj stid, ta svijest Allah subhanahu wa tjera te da izvršavaš sve njegove tebareke vetala naredbe, a da se kloniš svih njegovi subhanahu wa zabrana. To je pravi istinski stid. Kaže poslanik Allahu alihi wasallam Istahiju min Allahi haqqa haja Stidite sa Allaha istinskim stidom Stite se Allah istinskim stidom. Pa su ashab pitali, kaže, a kako da se, kaže, Allaha stidimo? Kako da se Allaha stidimo istinskim stidom? Pa je poslanik sa Allahu alijih vseleme kazao, ne mislim na to, nego kaže, istinski stid je da čuva svoju glavu, da čuva svoju glavu i sve što je u njoj, svoj stomak i sve što je u njemu, i sve što je u njemu. I da ti je smrt uvijek na umu, i da ti je smrt uvijek na umu. Jer kaže onaj koji žudi za ahiretom ostavlja dunjalučke ukrase. Ostavlja dunjalučke ukrase. Ovaj hadis je vjerodostojan. Znači stalna svijest o kome? O povratku Allahu te bareke ve ta'ala. Znači se te osobe koja živi takvim životom. Šta možeš od njega očekivati osim veliki hajr? U društvu njegovom samo uživaš usmjeravate, posjećate na Allaha, svi njegove postupci te posjećaju na Allaha te bareke, te bareke Živi životom prolaznika. Kako kaže poslanik, bude na poput koga? Čovjeka koji U drugom hadisu, bude na poput putnika koji će proći samo. Prolaznik. To je u ovom hadisu, znači opis detaljniji te osobe, te osobe. Došao jedne prilike čovjek poslaniku sallahu alijih veseleme i kaže, o Allahu poslaniće, posavjetuj me. Pa mu je poslanik sallahu alijih veseleme kazao, pogledajte. kaže, savjetujem ti da se stidiš Allaha tebareke ve ta'ala kao što se stidiš najboljeg dobrog, znači najboljeg ili dobrog čovjeka iz svog naroda. Zašto? Zato šučnjaci kažu ugledna osoba, utjecajna osoba, poznata osoba. Čovjek se pred takvom osobom stidi, jel? Danas kada odeš, jel, evo, u opštinu pa će izaći do načelnik opštine. Da evo primjer, da kod vladara, da li će se ponašati pred vladarom kao što se ponašaš u svojoj kući, pred svojom djecom, porodcom, pred majkom, ocem i slično. Nećeš. Nego ono što ćete učiniti da, da se drugačije taj stid, Znači bilo kakva utjecajna osoba, ali mučenjak, također će te stid spriječiti, spriječiti da se ponašaš bestidno. To je taj stid koji je pozitivan i pohvalan da se nađe kod vjernika. I Allah odnosno sa sve kaže, stidi se, savjeti insana, stidi se, Allaha Đelešanu, kao što se stidiš odabrani osobe iz svog naroda. Tada ćeš u tom trenutku uspjeti. Danas imamo djecu, a to je nedostatak. Imamo našu djecu koja odu u školu, imaju učiteljice, učitelje, nastavnike, nastavnice, profesore, profesorice, gdje se stidi i taj stid je znači koji ga sprečava da kaže i da se obraća nastavniku, nastavnici i slično učitelju, učiteljci na način koji ne dolikuje Međutim, kad se vrati kući prema roditeljima je drugačije. Prema djedi, prema nani, prema komši i slično. A tamo, zašto? Zato što mu je to neki autoritet. A najveći autoritet u životu treba da mu budu njegovi roditelji. A roditelji imaju najveću odgovornost prema toj svojoj djeci. I primjećemo znači da ta svijest nije, nije na onom nivou koji je potreban da bude znači kod vjernika. Zatim Allah Đelešan kaže Elem ja'lem bi To je najveća svijest. Za ne znaš da Allah Đelešanu te vidi. Kad se stidiš ljudi, treba, znači, najpreći da se stidiš Allaha te bareke jer to on vidi. To je ta prava, e, e, prava, e, prava svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala. Da te vidi, da te motri, da te gleda, da te čuje, da mu ništa nije skriveno. Pa kada ta iman se ulije nešto rad, nešto činiti, stiče se Allah te bareke istinskim stidom. A ako to nemaš, onda ti je slaba svijest o svemu ovome što smo pobrojali. Slaba svijest o svemu ovome što smo pobrojali. Upitao jedne prilike Asha poslanika sallahu alihi vseleme pred kim ćemo skrivati, a pred kim nećemo skrivati naša stidna mjesta. Pa je poslanik sallallahu ve selleme kazao sakri od svih osim od svoje žene i robinje. Osim od svoje žene i robinje. Pa kaže Ashab, da li, da li ćemo skrivati znači, svoja stidna mjesta od muškaraca? Kaže i od muškaraca, od svih ako su mogućnost. Znači, ako su mogućnost, sakri. A kaže šta ćemo raditi kada smo sami? Da li ćemo i kada smo sami skrivati naša stidna mjesta. Pa kaže poslanik sa Saleme, Fallahu minhu. Zaista je Allah subhanahu wa ta'ala najpreći da se stidiš njega. Najpreći da se stidiš njega. Znači, to je ono što pripada Allah subhanahu wa ta'ala koje najveličanstvenije, najveće pravo. Sljedeća stvar, odnosno sljedeći plod ispoznaje ovog veličanstvenog Allahova te bareke imena El Stidljivi jeste da je pokuđeno biti stidan u sticanju šarijaskog ili korisnog znanja. Tu nema stida. Zašto? Zato što kaže muđa, e, Ali, dvojica nikada neće naučiti. Onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Onaj koji se stidi neće da pita, neće da sluša, neće da priđe, neće da primakne, udalji se. Onaj koji se oholi, on odbija istinu, ne želi, smatra sve što zna, u stvar ne zna. I takav nikad, takav nikad neće naučiti, ni jedan, niti drugi. Zatim majša radijallahu anha kaže Zaista su divne žene ensarike. Stid ih nije sprečavao da se poduče vjeri da pitaju propisima vjere. Znači, stid, koja je pozitivna osobina, ona ga naglašava da su, da su one imale taj stid. Ali taj isti stid i nije sprečavao čega? Da pitaju propisima, propisima vjere. Tako da insan ne smije i ne bi trebao biti stidan kada su u pitanju šarijaski propisi, mora pitati. Ne smiješ raditi, čak i ako radi se o nekim stvarima koji su vezane za intimu čovjeka mora znači da pita kao što vidimo iz sljedećeg primjera gdje kaže mu Seleme majka vjernika da je došla Umu Sulejm poslaniku sallallahu alihi vseleme da ga pita. A pogledajte kako odpoče razgovor s poslanikom sallallahu alihi vseleme. Kaže, o Allahu poslaniće, inna Allahe la estahji min al haq. O Allaho poslaniće, u istinu se Allah Đelešan ne stidi istine. Pa da li je žena obavezna da se okupa kada u snu polucira? Pa kaže poslanica u osrame da, kada primijeti vlažnost ili mokrinu. Kako se ogradila, a pitala o bitnim stvarima vjeri. Danas imate ljude ili žene ili sestre i braću koji sprječava sprečava da pita ove stvari, a sahabike su bile znači daleko bogobojaznije i većeg stida od današnjih žena i sestara. Pa su pitali znači velike, velike stvari. Ono što možemo naći u knjigama Selefa jeste da su se stidjeli, stidjeli osobi ili stvorenja da ih gleda dok jedu sami. Pa ćete naći nekim primjerima da je pobožnjak u to vrijeme se stidio, znači da jede sam, a da ga hajvan gleda, da mu ne dobaci neku hranu. Pa kad je upitan zbog čega to čini, kaže uistinu se stidim Allaha da me vidi stvorenje koje posjeduje dva oka da jedem, da jedem sam, a da ga ne pozove u društvo da ga ne nahranim. Znači pogledajte koliko su ti selefi bili bili te velike, velike svijesti koje danas nama nedostaje. Danas mogu ljudi skapati i umrijeti u komšiluku, u familiji, nećeš ga pitati koliko ti treba, šta treba. Oni su gledali, znači, i pažnju posebno posvećivali čak i prema životinjama. Prema životinjama. I to je vjera koju su oni uzeli od onih koji su uzmali vjeru od poslanika, ali za to sve. Nažalost, danas se vjera uzima od slabašnje, nejaki, neupućeni, slabog imana, gdje nisu svijetlo primjer, svijetlo primjer tog praktičnog dokazivanja, dokazivanja i pokazatelj velike, znači, velike svijesti ovoj vjeri na polju kada se treba dokazati, pokazati praktičnim primjerom. Molim Allah te barek vetala da nas učini iskrenim Allah te vetala robovima, da nam poveća znanje, da nam poveća svijest o Allahu subhanu wa bogobojaznost takvaluk, da zbliži jedini safove muslimane u cijelom svijetu, da pomogne muslimane u cijelom svijetu, a da uništi isplatke onih koji ispletkare umetu poslanika sallallahu alihi wa sallam. Subhanika Allah, hamdika, šadan, la ilahi ilaha, presla, kolike tu voli,